hagusiba wocegwa nkuramutsa nguha n'ikaze mu kiganiro giricushe ubona ko cyacerewe iminota mirongo ibiri si ukubera ubugaba ni ukugira ngo ibiganiro twabateguriye byose bibashikire ku kiringo cyabyo kandi ntihagire icyo muhomba gira icyo ushikirije kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya gatanu ndamukiza bibiri na mirongo ibiri na kane muri studio uri kumwe na omenduwayo alphonse kubwimana mu buhinga bw'ibyuma mukanya nkwibutsa amwe mu makuru akomakomeye twagushikirije umukuru w'inama nkenguzamateka asaba ah, amanama y'amakomine gutegura imigambi ashobora kurangura no kurangiza bivanye n'amikoro y'amakomine yabo asaba kandi umukuru w'igihugu guha amakomine ibikoresho byo kubaka kugira ashobore kubaka yongera arangiza inyubako rusange avuga ko ari ukubera amakomine menshi afise amikoro make Emmanuel Sinzohagera yabivuze ku munsi wa mbere gitega mu ijambo ryo kugurura icese isasa risanzwe ryandamukiza ry'abakenguzamateka umukishinga amateka agaton rwasa aremeza ko yitwariye muri sentare ntahinyuzwa abatunganije ikoraniro riheruka ry'umugambwe cNl ryabereye ingozi mu kiganiro yahaye Radio isanganiro avuga ko abatunganije iryo koraniro boba barihagiye ububasha badafise yemeza ko azobandanya kurikiza inzira zitegekanijwe n'amategeko hamwe yorushwa abanyagihugu baba muri zone ya buterere mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura bavuga ko batewe impungenge n'iduga ry'ibiciro by'imfungurwa bamwe mu baganiriye na hadiyo isanganiro bakaba bavuga batanga akarorero k'ikiro cy'ibiharage Eh, cyaduze eh, ku gushika mbere no ku mafaranga ibihumbi bitatu n'amajana umunani hamwe no ku bihumbi bitandatu basaba leta ko yofasha gutorera umuti icyo kibazo eh, cy'iduga ry'ibiciro ngo kuko basanzwe bugarijwe n'ubukene mu mugambi ko debu bibaza ko iduga ry'ibiciro riguma gibonekeza mu burundi riva ku kwitunganya nabi ry'ubutunzi bw'igihugu kefa n'ibiza arongoye uwo mugambwe asigura ko atamigambi itomo ihari yo kugwiza umwimbu w'ibishogwa hanze ikindi nacyo gituma ubuzima buguma buzimba ngo nitituka ry'amafaranga y'u Burundi ku bwiwe leta y'u Burundi ikwiye kuraba ibintu bimwe bimwe byankenerwa ikabigabanura kw'amakori ikongera igakorana n'amashyirahamwe mpuzamakungu kugira ngo ifashanyo zinjire mu gihugu mu mugambwe FNL naho bibaza ko hoba hariho abagwiza tunga n'abategetsi bakomeye bikika inyuma y'umwimbo wabonetse kugira ngo habiduga ry'ibiciro Jacques Bigirimana urongoye asigura ko bidatahuritse kumva ko umwimbo wiyongereye mu gihe biciro bibandanya biduga agasaba leta gufata ingingo zose zishoboka kugira ibiciro bigabanuke ku bidandazwa byankenerwa mu miryango umunyepolitike Tasien Sibomana ah, avuga ko atangazwa n'ibiherutse gushikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe umutekano ko hari indongozi ziriko zikorerwa iterabwoba n'abanywanyi b'umugambwe CNL bayoboka umushinga amateka gatorwasa uwo munyepolitike akabona ko imvugo z'uwo muvugizi eh, nkwibutsa ko amajambo y'umuvugizi cyangwa se ibyo ibyashyikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu yabishikirije ku munsi wa gatanu w'indwi yahera mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego hamwe n'abanyagihugu hamwe kandi n'abamenyeshamakuru eh, rero uwo munyepolitike akabona ko imvugo z'uwo muvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano zuba zifite iyindi ntumbero ko kuri abo banywanyi b'umugambwe se batemera Eh, ibiherutse kuva mu ikoraniro kaminuza ry'uwo mugambwe rikura agatorwasa ku burongozi bwawo umukinnyi sada nahimana yaratahukanye insinzi ari kumwe na mugenzi we yamuka mu gihugu cya lativiya mu muce wa babiri iseti zibiri ku busa bwa sheti yamuka mu gihugu cya ende hamwe na toma yamuka mu gihugu cya brezil hari ku munsi wa gatatu ah, hari ku munsi wa hari muri ino mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri ibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri akanya n'akanyu mutwakuye Alphonse kubw'imana mu buhinga bw'ibyuma abashyira ku murongo icyo tubasaba no ugushikiriza ibyiyumviro byanyu mu rupfasoni hamwe kandi no mu majambo yumvikana umunyuranye ku murongo mwiriwe imfura uri imfura ya mbere ndakuramutse nababwira yuko yomba mba ngeze imyaka irarenga cumi n'ine ntakura duga ku ijambo twavuze amakuru menshi ayo yagushitse ku mutima n'aya hebona ferdina gira mpere kuri aya anya ya agatogwasi yagiye kwitwara mm. e, nkamubwira ati nta de kinini cyane ni umuha mhm. uramuciye intege oya nabandanye kuraje n'ukuri abarundi mhm. nibo bazomucira urubanza nayo niyo ajya mu masenta yoyo nta cyizere mbona ndibuka muri iyo myaka yahera umugambi gitonda kwitwara urashika no muri eyase mhm. hama sentare yacu urubanza ariko batashe ko abarongoye umugambi bagumye bawurongoye eh, rero novuga yuko ata cyizere kinini nomuha ariko Ferdinand icyizere ukibura gute ukibura kuri agatorwa sa cyangwa ukibura ko mureke ubutungane yitwayemo jewe ndiko mbura icyizere mu butungane ariko si bose ubwagiriza iki ubwagiriza iki ubutungane mm. aribo bazomucira urubanza none abanyagihugu bazorumushyira gutega feridina hari ikintu ariko ndatahura ntacike intege ngo abe politike mhm. niko niko ndabivuga umuntu akwatse umugambwe mm. aha mu burundi habaye amashami menshi ku bakiri no hariyo umugambwe umwe haradutse imigambwe oh, burya yari ihari yakorera mu gifuri gusa aho igereye kuja habona mm. biriya biranyeguruka mbere birashikana n’insinzi y'iyo migambi muri mirongo icyenda na gatatu na bibiri na gatanu hmm. rero tuvuga yuko abarundi nimba ubutegetsi buri ko bukora neza bazabandanya babushimira hmm. nimba babona yuko hari icyo bashobora kuvuga bati ntibantumye kubavugira ariko ati tushobora guhindura iki ntibashobora kubihindura mugabo rero ngaruka je naje ku mushyirahamwe rw'imigambwe hmm. nareke kuzaranira aya mashami n'ishami nta na hamwe baca umugani guteka ubushukara ubusa nta na hamwe amashami ishami yigira ashika ku kintu na hamwe mm. jewe ndiko ndaraba amashami yose ahari ngaha ah, mm. nta na hamwe ni bamwe bagiye no kwitoza babura n'umukozi w'ikominari mu ntara ugasanga abuze n'umukozi w'ikominari muri komine ugasanga abuze n'umushinga amateka n'umwe ibyo bisigura iki ariko feridina ah, amashami kugira ngo abe muri seneri nuko kumbure habaye impande zibiri zitumvikana utomora none eh. mm. amaze kuvuga ku iradiyo ati hariho abantu bari kubatera ubwoba indongozi mhm. ibyo mm. kandi biyitirira umushinga amateka agatogwa mm. abo bantu bari kubazana ibyo yashema yo kurakaberekana ati ngaba a iteze ngizi mhm. itonga ngiri tukaribona mhm. mugabo umaze kuvuga ibyo ni ukuvuga yuko uba wiciye na rwa rwego rw'igendererwa kubera bati nimba ari usaha acika akigira pardon umuririmbyi e, rurangirana oya turitira ntuka amazina mu gihosha eh niyo ngabore rero wose ah. ngaho mu gihosha ah, twavuze amakuru menshi wewe ayagushitse ku nyota naya bo je nashaka gushikiriza kwijanye n'iduga ry'ifaranga iduga canke gutakaza agaciro k'amafaranga ibura ry'amadevize mhm. ah, mu gihugu mumakuru makuru twavuze mumakuru twavuze twavuze iduga ry'ibiciro by'ibyankenerwa hanyuma turavuga kumbure eh, nugu no gukoroka kw'ifaranga ry'uburundi ku ifaranga ry'u ry'uburundi sinzi icyo washatse kuvuga muri ibyo bibiri yego cyane mhm. bojena nashaka kuvuga kuri abantu bita abavunjayi bavunjira mu ibarabara mm. yuko rimwe na rimwe usanga ngira ngo aribo batuma amafaranga agira abura mhm. gute kubera Mhm. Eh, urabyo no mu karere k'ibi bihugu turimo nta bavunjayi bajya mu ibarabara ngo bavunje amadolari mhm. rero namaze iminsi ndakiyumvira ko kabisa kuko nakamaramaza ahubwo leta n'igihe nifata ingingo ruhasha kugira ngo ihagurukire abo bantu kuko burya nabo n'abansi b'igihugu ariko leta ngo eh, nimba nibuka neza yari yarafashe ingingo y'uko amafaranga mvamakungu yovunjirizwa mu biro bizwi n'amategeko yegome cyane Eh, abo uvuga rero we hmm. bakorera abo bantu rero bashobora kubasanga mu bari kubavungiriza mu miduga mu mabarabara urumva rero mu miduga mbona umenga na kajagari ah. aha uti rero hokogwa iki hokogwa iki kugira ngo kumbure amafaranga y'agaciro aboneke mu burundi icyokogwa rero umuntu umenga habaho ingingo kabisa gufata ingingo ruhasha ntabanduka mhm. y'ukuntu abo bantu bashobora kugira ku daboro kwigishwa ndetse no kubiheba kuko urumva nibaza ko bigishijwe ukuntu ibi bisubiza inyuma igihugu mm. kugira ngo babe bakabitahura mm. e, hanyuma cya kabiri nacyo mm. ni ikijyanye n'abanyepolitike n'abo banyepolitike mwavuze ibijyanye n'umushinga w'amateka hagati wo guhasa e, burya ah, iyo igihugu kirinze kimeneka haba haciye igihe kirekire burya ingorane izo ngorane zabo zagiye kugira kujya ku mugaragaro ari uko nyirango idani byanse byanse byanse indani kubera yuko eh, gatoya nibaza yuko kumbure icyo kurikizwa ahanini ari amategeko yego ni amategeko ni amategeko kuko ndizera ko no mu mugambwe seneri bafise amategeko bagendera ko cyangwa bafasha kumbure eh, kwitwa umugambwe agatuma bagumara umugambwe koko nibaza yuko buraba neza amategeko yabavuga iki hanyuma bakamenya ukuri ku bijyanye n'uko bakwiye kubyigenzamo mm. niyo demokarasi ya nyayo none twoba tubizi koko hari aho uba wara menye yuko kumbure amategeko yoba yerekana yuko umushinga mateka gatorwa yoba yari yageze kuva ku burongozi bw'umugambwe hakajaho ubundi ubyo sino byinjiramo indani cyane mugabo amatwi mm. asumira mm. byagenze uko nyine kuko urumva hari igihe umunyepolitike aba abona ko umenya niba ashoboye wenyine murakoze mm, hanyuma kandi kumbure nubwo ukivuga ati murakoze eh, ndibaza yuko habaho amatora niyo hageze yuko umwe asubirizwa ntawuzi yuko kumbure hari gutogwa gatonka cyangwa hari gutogwa uwundi munyepolitike asanzwe ari muri CNL hajyaho isanganiro mwiriwe uwundi munywanyi ku murongo hajyaho isanganiro turabaramutsa mwiriwe saa zibiri mirongo ine n'umwundi munywanyi ku murongo mwiriwe hajyaho isanganiro mwiriwe Elias yamba eh amahoro neza mutwakwe muri hega Elias bo jewe ndi muri commune muhuta mm intara ya rumonge mu ntara ya rumonge mumeze neza aho mu rumonge ga bona Elias rero nashaka kuvuga kuterekeye amakori amakori mhm yego mhm mbega ni kuki bataturihisha mhm izoherera hehe aho barozira ntibazohura turiko amadeni menshi namakora yahe ga bona Elias uri kuravuga aya makori y'amasoko yose atari ko arihishwa y'amasoko eh nta masoko ariko arihishwa Mm. abandi bibaza ko nibi n'ibyankenegwa harimo imfungurwa zadudze kubera kumbure amatagisi n'amakori yoba yaradudze hari ibintu by'ibifungurwa birarihishwa mhm. mugabe ibintu bijyananye n'ibintu by'ibotike byo mu masoko mm. impuzu zibagurisha z'amashati mm. ntabandanye nabyo mu butungane nibabona bigenwa wabona ko bikwiye babyomutungane ibyo bidakwiye naho ah, yiture mu butungane nyine nk'uko yabivuze Mm. nk'aba ibintu by'imvururu kabisa twe twipfuza ko nk'abene buryo twipfuza ko ibintu bimera neza mm. ntidusubire muri kaye ferdinati sindamwijeje nawe umubwira iki gato roger ntibarira busema byasaba leta ikora iyo bwamye ibongere kabisa niburi buri babagurira ibihumbi bibiri naho igihumbi n'amajana ni makeya urabye ikawa uko igoye leta ikore iyo bwamye ibongera amafaranga babagurira niburi buri ikawa y'ibitumbwe ibihumbi bibiri mu cyo muvuga ikirundi gikaze ikora eh. iyo bwami yego ni ukuvuga iyo aho yaciye kugira ngo yongere igere kuri kiriya giciro cy'igihumbi n'amajana atatu na mirongo eh. areke kubayo ariko bibi ibihumbi bibiri isubire yongeretse yongereze kabisa kuri bibiri ubona umurimyi yoba ahawe ku giciro cyiza na mitende na mitende ntiyosubira kwidoga kuko oya hanyuma yandi makuru mm. naya y'ibigori bya hano iwacu twebwe nta kawa ikawa ni nkeya hano iwacu mushibitobo yego ariko ikigo anagesita mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego mm. bari bakwiye kwindwa idahera turaronka amafaranga cyangwa n'abataragurirwa bagurigwe mm. ariko iyi ngira irarangiye ntituraronka amafaranga baguriwe n'abataragurirwa ngo bongere bagurigwe ikibazo kirihe sinzi sinzi kabisa abantu bababwira gute batubwira ngo baguma tubwira ngo turindire turindire ibikanu byararushe bihanze amaso iyo imidugudu izana izanye amafaranga mm, murahazi inyagira ikiramurega ntabwo isa abandi nabo babandanye batwara uwo mukambwe kuko umenya yo bariko abaduragiza ariko uwo mugambwe ari mu bawiyumviriye none ni itongo yo yaraguta hmm. eh, niko bimeze rero uvuze ko imyaka iri kiramurega ushatse kuvuga ko atagishoboye gutwara umugamba ntawagishoboye nyine rero mbona ko igihe biriko biramurenga wewe ku bwawe ubona vyankirahe yohindura iki Ruhara mu matora yagiye arakogwa ari wazimbere nta mm. mahirwe yigeze agira mm. yoba abandi nabo bakaca babandana ariko jiribe nibaza yuko uri kuritiranya ibintu kuko gutwara umugambwe ntibisigura ko ari wace yitoza uh, mu matora mutyo novuga muri rusange ndumva umenga umushyangandi ko ntashobora gufata nko kirekire naho yoba yituje kubungana umushyikiranganje urabona yuko atagishasha ari bumubwire oya ntatezuba umuntu uti rero nahebe abanyagihugu kubera mu myaka yariho hmm. yagumye agerageza ariko nta cyahinduka uti rero nta n'agatarotaro byanse uko hmm. tugushimire ni icyiyumviro cyanyu komera ego mugire ibihe byiza ngaho iwanyu imubimbi radiyo isanganiro mu minota icumi saa zitatu zizoba zirumanye neza uwundi munywanyi ku murongo yambu ferdina sawa yego feridina ah. ah, ah, waronsa amayinite menshi we hari abakoze nabi n'abakora neza si bavuga ngo bose ngo bakora nabi mm. mugabo kuri biriya by'imigambwe mm. nta namwe bwigeze butwereka ingingo n'imwe ishobora kwerekana yuko kumbe buhagaze nk'ubutungane koko mm. mbega aha mikini nacyo abavuga bati nareke abandi batware bariya bugiye nayo nakubwiye akamaro k'amashami ugashima hageze mu matora mm. eh, niho bateka ubusa bakarura ubundi ugasanga barundi ntibavuga udoza wumva hageze mu matora akurikira ngo umukandida wacu ni ntaka ngo abashinga amateka matora tuba bahejeje mm. usanga uze kuraba usanga inakwiye no mu ntara zose mm. ahubwo no makomine nakwiyeyo none wumva ari umugambwe nyabaka ahubwo ndi mushyirangari bwose ntuwufuta byose mm. kandi ngo hategekanijwe n'izindi zishobora kuba zirifashishwa mu gihe izo zaba zahagaritse bizokonona eh, iki byonona iki kuba zahagaritswe twebwe icyo bitwononeye ni zindi tudashobora kumenya aho ariko bizotangazwa ngira ngo mubimenye kugira ngo vyorohe ko muzironka yego twebwe twavuga ati sitwomenya izo zindi tuzironderera ziba zirasubira nazo zahora zikora niyo makenga ufise niyo makenga ufise uca wibaza ko amakara atazogushikira wewe hobone kumwe hobone kumwe twomuha akanya kugira ngo ntagire uwo twugarana hajyaho isanganiro ikiganiro gira icyo ushikirije mu minota itanu kizoba kirangiye wowe uri ku murongo wewe hajyaho isanganiro ikiganiro gira icyo ushikirije akanya na kanyu aho itegeko yuko umuntu wese yoba yaraharitse cyangwa agaharika mm. yuko ari gusubira iwabo eh, mu kayanza mugana ikera bwokwira uburundi bwose mbega tegeko ryaranyoheye ryakuryoheye gute rifise akamaro akahe akamaro akabara ni aka nta muntu azosubira kuzaraca urugo cyangwa bagende kwinjira urundi rugo rw'uwundi mwavuganye n'imana cyane watanguye kumenya kuva aho bereye mukizwa imana yashapfuye kubera ibicumuro tuguma dukora tuguma duharika tukabagore dutora abandi iyo ngingo nikorero leta nikore kabisa kuko ndagiye imana niyo ndagiteye mm. yego murakoze tugushimire paul paul biri ku nzira mm. hakitwa kondakonda nyororo ubu yitwa mukizwa isaha z'ibiri mirongo itanu n'indwi mwakoze mwebwe mwari kumwe natwe mwakoze mwebwe mwakuye abaronse akaryo na mwebwe bitakundiye ko dushobora kubakira kubera ko umurongo wari kuhurira ko abanywanyi benshi mwakoze kandi ntimucike intege ubukurikira umunsi nk'uyu Eh, kuva igihe cy'isaha z'ibiri z'ijoro ikiganiro gira icyo kiba kihari ku bwanyu Dushimira Alphonse kubw’Imana dufaje mu buhinga bw'ibyuma mu minota ibiri isaha zitatu z'ijoro zizoba zirumanye neza muca mukurikira amakuru mu kirundi umenya uwayo mwari kumwe ndabasezere ndabipfuriza kugiraho aho muba mwubaho